Hanchis kah capítulo. Israel ayllukunapi señalasqa kunamanta. Chaymanta tawa kunata kay pachapa tawan iskinankunapi sayachkaqta. Paikunam wairata harkachkas kai pachamampas, lamar Huchamampas, chaynataq imasachamampas, manawaira mana wayramunanpaq. huk tapas. Entipaj ispimunan laumanta paja Payqa dios Dios ñalasqan silunta mahpichkasqa. Chaymi kay pachatawan lamar huchata, dañananpaq tawan hilkunata tawanhilkunata pancha angel nerja. Diospas serviqninkunata urkumpi manarach koja, Daña y chikchu Alpatapas, lamar huchatapas, nitah sachakunatapas. Chaymi y Yapayan Israel ayllukunamanta, señalasqakunaqa pachak Tawachunkan Tawayu huaranja waranja Chunka Iskainio waranjam Karja, Judá aylumanta. Chunka iskayniyuq mi Karja, Rubén mantapas, Gad ayllumantapas, Aser mantapas, Neftali ayllumantapas, Manases ayllumantapas, Simeon ayllumantapas, Leví mantapas. Isaacar ello Mantapas, Sabolon ello Mantapas, José ello Mantapas, Chainatach Benjamín ello Mantapas. Yorah pachawan achkallaña pachasqakunamanta. Chaimanta mikurjani achkallaña runakunata, Yapayang kunamanta, Cunamanta, kastakunamanta hinaspa tukuyrikchaq kunamanta. hatun tianapaña opagnimpim. Hinaspa carneropa hayllanpim. Achka achkallaña manapipas yupayta aterhachu. Yuraq pachawan pachasqakama kaspam, tapakama Haperjaco palmerapa kallmanta. jayay jaco Salvación ninchik hatianampi tiyak Dios y hinaspa carneromantam. ángel angelkunam jaco Dios patianampa, Anciano KUNAPA hinaspa tawa kunam dios Chay angelkunam nimpi tiyananpa como ikuspanko, paita payta jaco Amén. Yachayniyuq kasqanraykuya Dios ninchikta tunchasunchik, hinaspa KALPAN mantaya kallpanmantaya gracias graciasta y Hinaspa yupaychasunchik. Amén mi hugning anciano tapuarja. Pikunatah kayurah kunaga, maimantatah Hamurhaku, nispa. Ñuqañatah minerjani, señor Yai, han miyachanki, nispa. Chaymi painyatah newarja. Paikunaha hatu atun Inaspa Pachankutapas Hinaspa pachankutapas taksaspa karnerupa yawarninwan Charaykum Dios Diospatiyananpa ñawpaqninpi kachkanku, tutapuncha tutapuncha upaita servichkanku templompi. Dios dios Diosñataqmi karpa hina harkaykunqa. Paykunaqa manañam yarhaymantapas, yakumantapas kanqakuñachu. Nitaqmi intipas nitaq ima rupaypas Dios Diospa tiyananpa chawpinpi kaq en paykunataqa harkanqa, hina causa pusanga. mi pusanja. Waqasqanku wihinku tapas nyan Pichanja.